السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أما بعد يكم شكر الله سبحانه وتعالى na kuzitaka sala na salam zimwendee kipenzi chetu na mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam leo katika risala yetu tasnifu nas au ar ala munkiri tasnif tutaanza kwa kuisoma tarjama tu fadilatu Sheikh Abdul Salam bin Barjas al Abdul Karim ambayo imeandikwa na anashir wa hiki kitabu قسم التحقيق والبحث العلمي بدار المنهاج اسمه ونسبه ترجمة يا شيخ عبد السلام رحمه الله tunaanza na jina lake na nasaba yake wa Sheikh al-Fadil al-Faqih ni shekhe bora tena mwanawachuoni wa fiqhi wal lusuli usuli na mwanawachuoni wa usul annabii tena aliyezinduka katika kuyatambua masala ya kielimu yanayohusiana na fiqhi na usuli Abu Abdurrahman baba Abdurrahman Abdussalam ibn Barjas bin Nasir al Abdul Karim hili ndiyo jina lake ama mauliduhu nashatuhu wa bidayatu talabihi lililm ama kuzaliwa kwake na kuanza kwake na mwanzo utafutaji wake wa elimu walida rahimallahu ta'ala fi am 1387 amezaliwa Allah mrehemu mwaka wa elfu moja na mia tatu na thamanini na saba hijiria bimadinati Riyadhi katika mji wa Riyadh asimatul mamlaka na Arabia Saudia ambao ndio mji mkuu wa nchi ya saudia Arabia llah Allah ilinde nchi hii wasaira biladi lmuslimin min kulli suin na ilinde miji mingine ya waislamu kutokana na kila baya kad nasha fi baiti dayanatin wa salahin na shekhe amekulia kwenye nyumba ya dini na wema watamayaza rahimahullah mundu sigharihi na ametambulika Allah mrehemu mwanzo tangu udogo wake bizakai hazmi kwa akili nyingi kadhalika pia alitambulika kwa msimamo waljiddi na juhudi walijtihadi na jitihada fahafidha alqur'ana shekhe mwanzoni mwa uhai wake akiwa mdogo alihifadhi Qur'ani wa bada yatlubu ilma na akaanza kuitafuta elimu wa fi salisata ashara min umrihi akiwa katika umri wa miaka tatu falakia min mashayikhihi al-inayata wal-ihtimam shekhe akawa amepata kutoka kwa mashekhe zake ulinzi na umuhimu yani ame, amepata kutoka kwa mashekhe zake inaya walihtimam inaya maana alihtimam kwamba walimwangalia kwa jicho la ulinzi na umuhimu limala masuhu kwa yale ambayo walioyatambua min fadilatihi kutoka kwenye fadla zake min alamati tamayuzi wan nubuh katika alama za kutamayaz alama za utofauti na alama za uelewa yani alama tofauti tofauti na watoto wengine lakini pia namna gani alivyokuwa na uelewa tofauti na watoto wengine na hii ndio kawaida ya ulama na wanawashoni wetu wakiona kwa kijana sifa ambayo haipatikani kwa watoto wengine wanawacha wanawaangalia watoto wale kwa jicho la al-ihtimam jicho la umuhimu eh na utaona wanamsimamia tofauti na jinsi ambavyo wanavyo wasimamia wengine kwa kuona hiki ambacho kilichopo katika eh kichwa cha mtoto huyu basi kitu muhimu kinatakiwa kilindwe na ki, kitunzwe ili baadaye kiwe ni chenye faida kauli mala masufu lamasa maana kugusa kama kutambua walipogundua kwamba kijana ni katika watu ambao wana tamayuz yani tamayuz maana yake ni mtu kuwa ni mwenye kujielewa mtu mwenye kujitambua ule kujitambua kwake wanubuhu na ule ukuaji wa akili yake kama mtu ukimpa matini moja dakika tano yote imekwisha eh kadhalika pia ikiwa ni manzuma ukimpa ndani ya masaa mawili anakuletea manzuma yote ameimaliza unajua kwenye kichwa cha kijana huyu tutapata faida kwa hiyo mashehe hutilia muhimu sana watu hawa wanawaangalia eh bi nazrati alinaya wal-ihtimam hapa napa nimepaelezea vizuri ili kuna baadhi ya vijana ukiwa utaangalia kutoka kwake kipaji kilichokuwa kizuri kuona kwamba aweza kuhifadhi vizuri eh ukajaribu kumsimamia anaona kama ni mkosi kwamba shehe ameona sasa mimi ndio wa kuniangalia na si watu wengine la hashakala ha hivi ndivyo ambavyo ilivyo katika tabia za za wanawachuoni hivi ndivyo ilivyo katika tabia za wanawachuoni na kijana ukijiona umepata hii bahati basi usichezee fanyie kazi na uilinde na kile ambacho Allah alichokupa basi kionekane sababu so, si kila mmoja anajaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala bati fashtahara rahimahullah akawa mashuhuri Sheikh Allah amrehemu mundu hadathatihi mundu hadathatihi tangu ukuaji wake bifitnatihi kwa uelewa wake watakaihi na akili zake utambuzi wake waraghabatihi shadida na hirsi yake pupa yake iliyokuwa kali fi talabil ilmi katika kutafuta elimu wa hii na kuipata hiyo elimu watawaffarat lahu albi'atu as-salihah zikawa zimeenea kwake yeye zimejaa kwake yeye au yameenea kwake yeye au yamepatikana kwake yeye albi'atu saliha mazingira mazuri waraghbatu shadida fi talabil ilmi na pupa iliyokuwa kali katika utafutaji wa ilmu fashtada fi talabil ilmi akawa ni mwenye kujitahidi katika utafutaji wa ilmu wajadda fihi na akawa ni mwenye juhudi ndani yake wasahara layali na akakesha usiku wawasala alayama na akaunganisha masiku yani katika utafutaji wa ilmu wasala alayama maana yake ni yule kijana ambaye hana likizo sawa hana hana likizo masiku yake ya masomo ya nidhamu yakiisha anaingia katika masiku yake ya masomo ya harakati na kuhifadhi mtuni hatakiwi hamkama hatakiwi mwanafunzi mwenye hirs awe na likizo kwamba huu ni wakati wa mimi kulala na ukiwa hivi ndipo tutapata ndani yako mwana wa chuoni kwamba wasala al-ayyama kwanza sahara al-layali nadhani ibara imeanzia hapo ijtahada fi talab al-ilmi wajada fihi ay fi talab al-ilmi wa sahara al-layali talab al-ilmi shar'i anakuwa na tabia ya kukesha usiku sawa hivyo alikuwa shekhe wa wasala al-ayyama eh? na akawa ni mwenye kuunganisha masiku hana masiku ya kukatika kwamba hizi ni siku za kusoma na hizi ni siku za kupumzika wa madha fi tariqihi quduman la yarghabu fi shay'in ghayrihi akaendelea katika njia yake madha kawa ni mwenye kuendelea katika njia yake quduman ni mwenye kutangulia la yarghabu fi shay'in ghayra hataki chochote katika mambo atakayomwekea mbele yake ikiwa kutakuwa na elimu basi atachukua nini elimu hii ndiyo tabia za watoto ambao wanaleleka katika mazingira ya ilmu wala wala yuridu shay'an ghaira tahsili alilm na wala hataki kitu chochote zaidi ya kupata elimu wala yakadu alwasifuna yasifuna shiddata hirsihi hawakuacha wenye kusifu wakisifu ule ukubwa wa pupa yake wa ikbalihi ala alilmi wa taallumi na kule kutangulia kwake kwenye elimu na kujifunza wa hakadha na la hadhan wafira na hivi ndivyo ambavyo alivyopata fungu kubwa min alulumi sharhia katika elimu ya kisheria kwa elimu ya kisheria Allah anagawa mafungu eh na anamgawia mtu fungu kubwa kulingana na juhudi yake na namna gani alivyotoa muda wake katika utafutaji wa nini wa ilmu ukiona umesema fulani toka nyumbani hamia markaz ili tuweze ku kukuandalia mazingira mazuri ya muraja basi ufahamu tunataka upate fungu kubwa la la ilmu ukiwa utashindwa kufanya hivyo utapata ilmu lakini si kama jinsi ambavyo atakavyopata yule ambaye ile aliandaliwa sawa eh naam anasema hakadha nala alipata wajada hadhan wafiran fungu kubwa na heshima na nafasi min ulumi sharia katika elimu ya sheria ambayo maana ameandikwa kwenye ithafu an-nubala li Sheikh Rashid Az-Zahran wakana yuadhibu ala durusi ulama shekhe alikuwa akihudhuria aki, aki eh, kwa wingi kwenye darsa za wanawashuoni mbalimbali ni kuhudhuria kwa wingi wala man yashuru annahu lahu minhu adna faida na anahudhuria kwa yule ambaye anahisi kwamba atapata kutoka kwake faida walau ndogo faida lao ndogo ani si lazima uende ukahudhuria kwa mwanachuoni mkubwa lakini tapendeza uwe na tabia ya kupenda kuhudhuria katika vikao vya kielimu hata kama wadhani kwamba kwa kuhudhuria kwa huyu nitapata faida walau walau ndogo طارحا التحيز والترفع واضح wakati akihudhuria kwa wale ambao wanadhani atapata walau faida ndogo akiondoa au akitupilia mbali atahayyu atahayyu maana yake ni ataasub wazi ataasub akitupilia mbali jambo la taasub na maana ya taasub ni itimadu wijhat nadharin wahida ni kutegemea upande wa mtazamo mmoja kama nakwenda kwa shekhe huyo mimi ninamtazama shekhe wangu sitaki kutoka huko hautowahi kupata faida lazima ule mtazamo uliokuwa nao ukipata na mtazamo mwingine pia na wenyewe uchukue uweze ku, kufanyia kazi ikiwa utakuwa ni sahihi na kama si sahihi basi utauacha lakini lazima ufungue moyo wako katika kupokea hilo kwa shekhe alikuwa tariha ni tahayuz wa tarafu kadhalika pia alikuwa ni mwenye kutupilia mbali kujitukuza kuji eh, kujikweza kujiinua pamoja na uelewa aliokuwa nao na hifdhi ambayo aliokuwa nayo na hirsi ambayo aliokuwa nayo na Allah subhanahu wa ta'ala akampa hadhan wafir basi shekhe hakuwa na tabia atarafu wasala wasala wasaba na shekhe aliendelea hili neno la muwasala hili lizingatie talabu na wanafunzi wengi wana juhudi za kukatika katika wanafunzi wengi wana juhudi lakini za kukatika katika yani leo kasoma hii tasnifu sawa kikiisha kiji kitabu au kabla akijaisha unaweza kusikia amehama au ameacha kusoma kwa muda wa mwezi fulani kaondoka wakati mwingine mtu anaweza akawa na safari hata isiyokuwa ya maana akasafiri bila kujua kama yupo katika utafutaji wa ilmu ambao ni kitu muhimu sana kuliko hiyo safari yake au wakati mwingine mtu akawa na dharura lakini si dharura nzito ikamfanya akose darasa takriban siku nzima au akose darasa takriban siku mbili au wiki wa hakana katika utafutaji wa ilmu neno muwasala eh, na almudawama fi, fi hudhuri eh, majalisi durus ni jambo muhimu mno sababu ukifanya hukata unakata yale maalumati ambayo unge ungeyapata Kasema shekhe wa wasala wa sabara akaendelea na akadumu wasawara maanahu wadhaba alaihi dawa maana akaendelea tafutaji elimu na akadumu pia si kuendelea tu peke yake bali kudumu katika kuhudhuria vile vikao ayu badala juhdahu fi sabili dhalik na akatoa juhudi zake zote katika njia hiyo ya utafutaji wa elimu hata nala fi sibahu mpaka akapata katika umri wake wa utoto mala yanaluhu ghairuhu yale ambayo hayapati mtu mwingine fi zamanin tawilin min ulumin kathira hayapati mtu mwingine au hajayapata mtu mwingine aliyetumia muda mrefu min ulumin kathira katika elimu nyingi wa fununi mukhtalifa na fani tofauti tofauti Oshe katika umri wake mdogo alikuwa ni mtu aliyekusanya vitu vingi lakini siri ya jambo lake hili la upataji wa, wa, wa hii ilmu ni ile aljid walijtihad والسهر في الليل والمواصلة والمواظبة في طلب العلم واضح نعم قال ولم يقتصر في طلبه للعلم على فن واحد شيخ حقيشي قد كتبتج علم في فن واحد بل قرأ في فنون كثيرة بل شيخ علسوم فن نينجي وفنون مختلفة نعم. آه، بل قرأ في فنون كثيرة بل شيخ علسوم فن نينجي فقرأ في الحديث والعقائد Sheikh alisoma kwenye hadithi akasoma aqida والفقه والأصول أقسم فقه أقسم أصول الفقه والمصطلح أقسم مصطلح الحديث وعلوم اللغة أقسم علم اللغة كما نحو صرف بلاغة وغيرها من علم zinginezo wakadhakara baadhi alikhwa na wametaja baadhi ya ikhwa baadhi ya ndugu mimman arafa Sheikh Abdul Salam katika wale ambao walimtambua Sheikh annahu kana yahfadhu ba'd al-mutun al-ilmiyya ala an dhahri qalbin kwamba shekha alikuwa anahifadhi baadhi ya mutuni za kielimu kifuani kwake minha bulughul maram yote kwa amehifadhi mwambia soma kuanzia hadithi ya kwanza mpaka mwisho anasomea الحافظ ابن حجر أحمد بن علي الشافعي رحمه الله تعالى ها وكتاب زاد المستقنع kitabu chenu hicho <laughs> unacheka shekhe kitabu cha kizito sana ndio tunawaandaeni muwe kama shekhe hawa hakuna uzito katika utafutaji hakuna wepesi katika utafutaji wa elimu زاد المستقنع باختصار المقنع للإمام موسى بن أحمد الحجاوي الشافعي ها alihifadhi kitabu hichi chote ukimwambia tu haya kitabu sala anakuanzia haya babul adhan wal iqam anakwenda haya kitabu kadha anakuja mpaka chote kinakwisha wa kadhalika alqasidatu an-nuniyya eh, nunia ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala wa alfiyatu fi an-nahw li ibn malik rahimahullah kana hifadhi eh, wanasema baadhi al-ikhwa wakishuhudia kwamba Sheikh alikuwa amehifadhi vitabu hivi na hivi ni vichache tu bali alikuwa amehifadhi zaidi ya hivi na hii inaonyesha ya kwamba njia ya salafu na saleh katika kuandaa tulab ilmi ili waweze kukita vizuri katika utafutaji wa elimu na waweze kuja kuwa wanawachuoni wazuri ni lazima uandae katika kuhifadhi mutuni ilmi baada ya kuwa tayari wamehifadhi Qur'an kisha kinachofuata ni kuhifadhi mutun alilmi la ghayr hakuna kitu kingine wakithirishia mihadharati mbalimbali na wala sikuwaletea visa mbalimbali la hasha kalla hizi mutuni ilmia watakuwa wanahifadhi kwa kiwa wanajisoma kajisi ambao tunawasomesheni zadi mustaqni umdatu alahkam ha mnakusomesheni masomo ya usul nahifadhi warakati mnasomesheni masomo ya mustalah mnahifadhi baiqunia mnasomesheni masomo ya faraid nahifadhi rahabia na mfano wa masomo haya kwa sababu gani kwa sababu elimu kama elimu haiwezi kupatikana kama mtu hana mtuni kichwani haiwezi huwezi kuwa mwanachoni ukiwa hauna mtuni kichwani lazima uwe na nini na mtuni Qur'an uwe na hadithi uwe na mtuni al-ilmiya dirasatuhu an-nizamiyya hizi ni durusi za shekhe katika harakati mada na zile dirasa ambazo zinakuwa nje ya madarasani wazi ambazo durusi za halakati lazima iwe hivi msikitini durusi za halakati hata njiani shekhe na baiti hapa kumi tuko njiani naleta unasoma shekhe kuna mushkila fulani katika hii masala tuko njiani tunasoma tukiwa kwenye gari sawa tukiwa barabarani tunakutana tunasoma tukiwa wapi hivyo nyumbani sawa msikitini sawa sawa hivyo hivyo sababu hazina wakati kwamba hata yahitaji ila an nakuna fil fasl ukiwa na kila ambacho chukihifadhi unataka ukihudhurishe kwa shekhe umemwona shekhe sehemu ya yote na kaa pembeni unahudhurisha una mushira mwana shekhe sehemu yoyote namsimamisha kwa njia iliyokuwa nzuri adab ahsan Allah ilaika shekhe indi mushira bi masati kadha kadha kadha anakuondolea mashia hivyo ndio maisha yetu ya ilmu wewe talibu ilmu katika maisha ya utafutaji na mwalimu yupo katika maisha ya nini ya kusomesha na kuondoa yale mashakili ambayo walikuwa nao lakini shekhe pia huyu kasoma darasani dirasatu ilmia na hii ni radi kwa wale ambao wanaona kwa masomo ya nidhamu ni bid'a. Yaani fahamike vizuri, wale ambao wanaona masomo ya nidhamu ni bid'a hawa wanakosea kwa sababu mashekhe wengi wamesoma Sheikh Fawzani kasoma msoma nidhamu Sheikh Sheikh Abdul Mahsin na Bad Badri kasoma somo ya nini ya nidhamu na mashekhe wengine wengi na leo tunakuja kuona Sheikh Abdul Salam rahimahullah ta'ala naye kasoma somo ya nidhamu talaqa rahimahullah ta'alimahu Madinati Riyadh katika mji wa Riyadh ndiye amesoma baada ya marhala ibtidaiya baada ya marhala ya ibtidai ya msingi iltahaka bil mahad ilmi atabi li jamiati al-Imam Muhammad bin Saud akawa amejiunga na mahad ilmi ambayo iko chini ya chuo kikuu cha Kiislamu Imam Muhammad bin Saudi rahimahullah ta'ala kilichopo Riyadh sawa eh? chuo ambacho amesoma Sheikh wetu Sheikh Yasin thumma iltahaka bi kulliyati sharia kisha akawa amejiunga na kulliyatu sharia fi nafsi aljamia baada ya kusoma mutawasit wa sana hapo katika chuo hicho hicho watakharaja fiha fi am 1410 akawa ametakaraji mwaka 1410 ambao ni takriban kama kasama eh, 34 kuanzia sasa ثم التحق بالمعهد العالي للقضاء kisha akajiunga katika mahad al-ali lilqada وتحصل فيه على درجة الماجستير برسالة عنوان بعنوان التوثيق بالعقود في الفقه الإسلامي akawa amepata hapo daraja yake ya master au magister thumma tahassala ala, ala darajati doktora kisha akaendelea kuitafuta daraja ya nini ya doktora عام 1422 mwaka 1422 هجرية وكانت رسالته عبارة عن عن تحقيق لكتاب الفوائد المنتخب المنتخبات شرح أكثر المختصرات للشيخ عثمان بن جامع عام 1240 ميلادي مشايخه رحمه الله سماحة الشيخ العلامة إمام أهل السنة والجماعة في زمانه عبد العزيز بن عبد الله بن بازي آه، المتوفى عام 1420 الشيخ فقيه الزمان العلامة الأصولي محمد بن صالح بن عثيمين متوفى عام 1421 فضيلة الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي فضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن عبد الرحيم بن جبرين لازمه أربع سنوات هو الشيخ من لازم miaka minne الشيخ المحدث العلامة عبد الله الدويش المتوفى عام 1409 قرأ عليه في فترة الإجازات النظامية في بريدة akipata likizo za haya masomo ya nidhamu anakwenda kwa shekhe huyu eh Abdullah Duesh huko Bureida anakwenda kusoma wala alikuwa muasi si mwenye kukata anatoka Riyadh anakwenda Bureida fadilatu Sheikh al-Allama al-Faqih Saleh bin Abdullah al-Atrab rahimahullah ta'ala qara alayhi fi kulliyati sharia ni mwalimu wake amesoma kwake katika kulliyati sharia fadilatu Sheikh Fahd al-Hunaini hafidhahullah qara alayhi fi at-tauhid wal-fiqh amesoma kwake tauhid na fiqh الشيخ الفقيه الأصولي العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان رحمه الله تعالى درس عليه في المعهد العالي للقضاء هذا مفنجة كيوا أنا سمعت مرحلة يا ماجستير المناسب التي تقلدها أيمن فيها أيوة نزيه مبابة والهيبات فهذا كذو تاج من الشيخ ذاك الشيخ قد كما يشاك الفترة في أوغاني وجنا مدرسا في المهد العلمي بالكويعية تقريبا 170 kilomita gharba Riyadh baada ya kutaharaj alichaguliwa kama mwalimu katika mahadi ilmi katika eneo la kuwaiia ni takriban kilomita 170 magharibi mwa Riyadh wa hadha baada takharuji fi kulliyati sharia am 1410 mwaka 1410 baada ya kutakaraji kulia sharia akawa amechaguliwa kuwa ni mwalimu huko wayna qadiyan biwazarati al-adl wayna qadiyan biwazarati al-adl akawa ame amechaguliwa ame, ame, kuwa ni qadhi katika wizara ya adl walakinahu talaba al-ifaa lakini baadaye akataka kujiuzulu kutokana na mambo ambayo yalikuwa huko katika manasibu za, za ukadhi au hakim kadha kutokana na waraa yake akasema mimi nataka kujiuzuru thumma rushiha fi diwani al-madhalim bi madinati Jeddah kisha akawa amechaguliwa atakuwa katika diwanul madhalim Jeddah walam yamkut fihi illa usbu'an wahida huko akawa hakukaa isipokuwa usbu'u moja yani wiki moja kulingana na yale ambayo aliyoyaona akawa ameacha ameacha kazi fatarakahu raghbatan fi salamati rahimahullah akawa ameacha kwa ajili ya kutaka salama ya nafsi yake kwa sababu humo kuna mambo mengi ambayo yanahitaji umakini na hitaji uadilifu kwa na ukikaa vibaya utajikuta ume umedhulumu haki ya mtu shekhe akawa ameacha kazi thumma ada muhadiran fil mahadi al-ali al-qada'i bi riyadh kisha akaja akarejea kuwa ni muhadhir yani mwalimu katika chuo hiki Mahadul Ali al-Qada'i bil ambako alikosoma yeye katika marhala ya doktora eh, marhala ya magister thumma huyina ustadhan musaidan kisha akawa amechaguliwa kama ni mwalimu ni lecturer eh, muhadhir baada nailihi daraja doktora baada ya kupata daraja ya ya doktor falam yazal fi mansibi hatta wafatuhu almaniya rahimahullah kawa hakubaki hakuacha kubaki katika mansibu yake hiyo ndio sehemu ambapo alipoona ametulia sehemu ya kufundisha sehemu ya kuwalingania watu eh mpaka mauti ukampata jala Allah kullama qaddamahu fi mizan hasanatihi يوم القيامه shekhe amekufa mdogo kama miaka takriban 38 ni kijana mdogo Sheikh anakufa miaka 38. Angalia safari kama kana kama safari ndefu sana. Na kazi alizofanya ni kazi kubwa, ni kazi nyingi. Lakini anakufa bado kijana mdogo. Rahimahullah Ta'ala rahmatan wasi'a. Lakini angalia umri wa mtu, naangalia ile kazi na juhudi ambayo aliyofanya. Mimwalafati wa tahqiqatihi kana li Sheikh Ibn Barjas rahimahullah qalamun sayyalu. Sheikh alikuwa na kalamu inayomiminika wino sayara inayomiminika wino yasir sharaka bihi fi da'wati wa nashri al-ilmi ala basirati min kitabillahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alishiriki kupitia kalamu yake hiyo iliyokuwa ikimiminika wino alishiriki kwayo katika dawa na kueneza elimu kwa elimu kwa uoni ni kitabu la sunnati nabii sallallahu kutoka ni kitabu cha Allah na sunna za mtume wake sallallahu alaihi wasallam wama annahu lam yu'ammar tawilan illa annahu qad khallafa turathan ilmiya haila pamoja na kwamba Allah kumpa umri mrefu lakini aliacha aliacha turathi alilmi yani aliacha mali ah, ambayo ni mirathi ya kielimu hailan kubwa ya muallafati nafi'a katika vitabu vyenye manufaa wa tahqiqati mufida na tahqiqati zenye faida ya tahqiqati za za vitabu vilivyokwisha tungwa katika maktutati eh nadhkuru minha awalan almuallafat abiyat aladabiyya alhasira alabiyat aladabiyya alhasira hicho ni kitabu eh alichotunga shekhe ibtalu nisbati diwani almansubi ila shekhi alislam ibn taymiyah الأحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية طبع تقديم معالي الشيخ صالح بن فوزان وهو مطبوع لدينا بدار المنهاج الإعلام ببعض أحكام السلام آه، طبع في كتيب لطيف وهو مطبوع لدينا بدار المنهاج يعني katika nani hii habari yao ipo wa al-amru bil-luzumi jama'ati al وهو نفيس جدا في بابه تبويش نكزول إيقاف النبيل على حكم التمثيل وهو مطبوع لدينا في دار المنهاج التمني وهو مطبوع لدينا في دار المنهاج تاريخ تدوين العقيدة السلفية والحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية والخيانة ذمها وذكر أحكامها الصحيح من النزم الفصيح واضح؟ و ضرب الرجل امراته بين قصد الشرع وواقع الناس kitabu hicho daruratul ihtimam bi sunan nabawiyya hicho kitabu alichoandika aqidatu ahli ahli islam fima yajibu lilimam hicho kitabu tasarahu min kitabihi al-faisal ma muamalat al-hukam fi dhaw al-kitabi was sunnah taqrib naf'ihi lin-nas jazakumullahu khairan miongoni mwa vitabu alivyoandika awaiku talab kadhalika pia qat'u al-mira'i fi hukm ad-dukhul 'ala al-umara'i na miongoni mwa vitabu pia al-qawl al-mubin fi hukm istihza'i bil-mu'minin sawa matbu'un fi kutayb al-latif wa huwa fi al-asl muhadaratun alqaha ash-shaykh kama dhakara dhalika fi al-muqaddima 18 mashru'iyatu ad-du'a'i 'ala al-kafirin bil-halaki 'ala wajhi at-ta'mim 19 al-mashru' wal-mamnu' fi min at-tawassul 20 muamalatul hukam fi dhal kitabi wa sunna 21 al-mu'taqadu sahihu al-wajibu ala kulli muslimin i'tiqaduhu huwa tabu'un ladaina bidal minhaj hivi vitabu vitabu ambavyo alivyoandika shekhe katika uhai wake thania at-tahqiqat vile vitabu ambavyo yeye hakuviandika lakini amefanyia tahqiqi ana kazi ya tahqiqi wakati mwingine ni ngumu kuliko hata kazi ya uandishi الشيخ عبد السلام كانت له عناية كبيرة بكتب ومؤلفات أئمة الدعوه النجديه alikuwa juhudi kubwa na afanya ihtimam kubwa kwenye vitabu vya vitabu na tunzi zilizoandikwa na imamu wa dawa wa huko Najdi maeneo ya Riyadh wa Marwa tahqiqan wa nashra akifanya tahqiqi na kuvieneza wa min tahqiqati na katika tahqiqi zake usulun wa dawabit fi takfir li Sheikh Abdul Latif Ali Sheikh إقامة الحجة والدليل وإيضاح المحجة والسبيل للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله التأسيس والتقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس للشيخ عبد الله للشيخ عبد الله أبا بثير رحمه الله تبجن تبرئة الشيخين الإمامين من تزوير أهل الكذب والمين للشيخ سليمان بن, سمح بن سحمان رحمه الله شتان تحفة الطالب والجليس في الرد على ابن جرجيس للشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله السادس التحفة المدنية في العقيدة السلفية للشيخ حمد بن ناصر آل معمر رحمه الله جساب تحقيق الكلام في مشروعية الجهر بالذكر بعد السلام للشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله شنان تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوف في الألفاظ المبتدعة الوخيمة للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله شتيس توضيح الكافية الشافية لابن القيم للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله واضح ها شاكومي katika vitabu vifanyia tahqiqi dahadhu shubuhati ala tauhid min su'i al-fahm li thalathati ahaditha للشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله شاكومي نموذج رد على جريد رد على جريدة القبلة للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله katika vitabu vifanyia tahqiqi cha 12 ar-radd ala shubuhati al-musta'inin bighairi Allah للشيخ أحمد بن عيسى رحمه الله cha 13 ni الرسائل الحسان في نسائه الإخوان للشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله cha 14 katika vitabu vifanyie tahqiqi Sheikhuna rahimallahu su'alun wa jawabun fi ahammi almuhimmat li Sheikh Abdurrahman ibn Sa'd rahimahullah na cha 15 shifa'u suduri fi raddi ala aljawab almashkur li Sheikh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh rahimahullah cha 16 sawaiq almursalatu ash-shihabiyya على الشبهة الداحضة الشامية للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تقمين سابع الضياء الشارق في الرد على شبهات المارق المازق المارق للشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تقمين نان الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب للشيخ حمد بن ناصر آل معمر رحمه الله تكمل من منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع للشيخ سليمان بن سعمان رحمه الله وهو مطبوع لدينا بدار المنهاج شايشريني النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين للشيخ حمد بن ناصر آل معمر رحمه الله ابن بتاب الشرين تقريبا أباب الشيخ مفنية تحقيقي كتك أخيواك وفاته رحمه الله شيخ توفي الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله تعالى مساء يوم الجمعة شيخ المكوفة jioni ya siku ya Ijumaa thani ashar safar am alfun wa arba'mia wa khamsa ishirini hijiria hakuwa mwaka 1425 وهذا في حادث سيارة إثرة طامه بعد الجمال السائمة في طريق عودته إلى الرياض قادما إليها من الإحساء ورحمه الله رحمة واسعة hasa shekha amekufa kwenye ajali ya ya gari gari iligonga moja kati ya ngamia zilizokuwa zikichungwa ziki fi sarika haudati hii njiani akiwa anarudi kutoka Riyadh eh, kutoka Ahsa au Ihsa kwenda Riyadh haudati hii la Riyadh qadiman ilaiha minan Ihsa yani anakwenda Riyadh anatoka Ihsa njiani gari ikagonga ngamia ah kisha gari ikapinduka na kafa farahimahullah rahmatan wasi'a Allah amrehemu rehma pana rehma nyingi wakana umruhu hina wafatihi rahimahullah 38 ama ah umri wake ulikuwa ni miaka 38 ni miaka 38 واضح نعم muda adhana Na baada ya kumaliza tarjama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 njia ile ya sawasawa ambayo imenyooka ah, minna tunazima ah, fadhila hizi ni fadhila kubwa kubra ah, fadhila kubwa wa neema tunazima na ni neema kubwa tastahiqu shukran ambayo inastahiki kumshukuru Allah baada ya kuwa umeneemeshwa au umefadhilishwa wa dhikran kathira na kadhalika pia inastahiki kumtaja sana ama iz inna at-tamassuka bisunnati al-yawma azizun kwa sababu leo hii jambo la kushikamana na sunna ni jambo zito wal mutamassiku bisunnati al-yawm gharibun aidha na yule mwenye kushikamana na sunna leo hii ni mgeni patikana mtu katikati ya watu wenye kudai sunna wakimpiga vita mtu anayelingania sunna sababu jambo hili ni zito kwa watu na kadhalika walinganizi ni watu wa ajabu watu wageni atamasuku bisunna madharun min madhahiri alghurba faltamasuku bisunna madharun min madhahiri alghurba kushikamana na sunna ni madhhar katika madhahiri ya ugeni yani ni alama katika alama za ugeni allati akhbara an-nabiy biwuqu'iha ambazo amezieleza mtume kutokea kwake kama alivyotoa hadithi hii al-Imam Muslim na Abi Huraira qala qala Rasul sallam bada al-islam ghariban wa wasayaudu kama bada ghariba fatuba lil-ghuraba hadithi mashuhuri kwamba Uislamu umeanza kwenye ugeni na utarudi kama ulivyoanza kwenye ugeni fa aktharu almujtamaati alan ala ghairi sunna jamii kubwa sasa hivi au jamii ya watu wengi sasa hivi haipo kwenye sunna kama kala al-Imam Sufyan ath-thawri rahimahullah kama alivyosema al-Imam Sufyan ath-thawri Allah amrehem istausu bi ahli sunna khaira wausieni watu wa sunna kufanya khairi fa innahum ghuraba yani wausieni wafahamisheni kwamba nyinyi mnatakiwa mfanye kheri kwa sababu nyinyi ni wageni watu wa ajabu katika jamii ha wakama qala Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah as-sunnah al islam a'azzu min al-islam fi sa'ir al-adyan sunna katika uislamu ni tukufu zaidi kuliko uislamu kwenye dini zingine azu ni tukufu zaidi kuliko huo Uislamu wenyewe ukiulinganisha dini ni zingine kutokana na vile ambavyo watu wanavyoichukulia sunna na utukufu wa sunna katika Uislamu ni kutokana na wale watu ambao walitakiwa wao ni watu wa sunna wameipuza sunna kwa wale ambao watakaoipata na kuifuata hiyo sunna kwa uchache wao wataonekana wanaonekana ni watu wenye izza ni watu watukufu kuliko kuliko huu Uislamu wenyewe vya dini vya dini zingine au wakati mwingine Uislamu kama Uislamu ukiwewa kwenye dini zingine kuna baadhi ya watu huchafua huu Uislamu na kuupunguzia hadhi na kuupunguzia muonekano mzuri katika jamii lakini sunna kama ilivyoelezwa na imamu huyu katika Uislamu aazu aazu ni nzito na ni tukufu sasa sema yakuli Yunus bin Ubayd rahimahullah laisa shay'un aghrab min as Hakuna kitu kigeni kuliko kuliko sunna. Wa aghrabu minha na kitu kigeni kuliko hiyo sunna yenyewe ha man yaarifuha ni yule ambaye anayeitambua hiyo sunna yani yule ambaye aliijua sunna na kuifanyia kazi na kuifuata huyu huonekana mgeni zaidi kwanza sunna yenyewe ni ngeni watu hawaijui lakini akipatikana mtu akuijua na kuifuata huyo anakuwa ni mgeni katika jamii yake qala fa idha kana hadha kalamu laika laima fi zamani fama na bi na ikiwa haya ndiyo maneno ya maimamu katika zama zao wasemaje katika zama zetu itakuwa ni jambo gumu zaidi la shakka na al-ghurbata kad istihkamuha eh, hapana shaka kwamba ugeni umekuwa na nguvu sana eh, upatikanaji wake yani umakinifu wa ugeni umekuwa na nguvu zaidi kwamba kila ambaye anayekuja na sunna aonekana mgeni na wale wenye kuwaona watu ni wageni wamekuwa na nguvu mpaka wao ugeni kuonekana kwamba ni jambo la kawaida wakati mwingine ukiona una sehemu kuna watu wa sunna wengi hata wale wachache wakiona sura nyingine ule ugeni hauna nafasi itaonekana suna ina nguvu azma amruha jambo lake limekuwa kubwa la haula wala quwata illa billahi aliyil azim kuna ujanja la nguvu sio kwa Allah aliye juu na mkubwa tukufu makana min ahli sunna basi yoyote ambaye atajaliwa akawa ni katika watu wa sunna falyahmadillah ta'ala basi amshukuru Allah mtukufu ala hadha juu ya neema hii ala hadha alfadl juu ya fadla hizi waliasalillaha ta'ala athabata alayhi na muombe Allah kuthibiti juu ya neema hii au fadhila hii ni fadhila sunna wa amma man kana min ghairi ahliha fayali haibatihi ay fayali khasaratihi ama yule ambaye aliyekuwa hayupo pamoja na watu wa sunna eh hasara iliyoje kwake yeye wa maadha wa musibatahu na msiba ulioje kwake yeye yani msiba mkubwa ulioje kwake yeye wa mashadda khasaratahu falyaud ila rabbih jalla wa ala huyo atakiwa arejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala walioraja dinahu na airejee dini yake fa inna alislama huwa sunna kwani uislamu ndiyo sunna wa sunnatu hiya alislam na sunna ndiyo uislamu wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar na hakiwezi kusimama kimojawapo chokoa kwa kingine hauwezi kusimamisha uislamu usiokuwa na sunna na wala huwezi kusimamisha sunna isiyokuwa na uislamu wa min fadli llahi alaina annahu lam yukhli zamanan min alazman ahli sunnah na katika fadla za Allah juu yetu Allah subhanahu wa ta'ala hajaweka zama zozote zilizokosa watu sunna idhihi taqumu hujjatuhu ala an-nas ajma'in kwani kwa sunna hizi ndiyo hujja za Allah zinasimama kwa watu wote kwamba hakuna atakayekuja kutoa hujja hakuna mtu atakayetoa hoja zikakubalika kama atakuwa alifikishiwa ujumbe wa kufata sunna akawa ameacha fubalighuna shar'a Allah subhanahu wa ta'ala watu wa sunna ndio wanaofikisha sheria ya Allah kama jaa bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kama alivyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam na ila luzumi sunna nalingania kwenye kuilazimu sunna wa tarki albid'a wal ahwa na kuacha uzushi na matamanio waqad kunna nahad ahla sunnati wal jamaa fi ma nuqila ilaina min siyarihim na tulikuwa tumezoea Ahlsunna Jamaa katika yale yaliyonukuliwa kutoka kwenye sira zao historia yao wa habari wa ahwalihim sawa na habari zao na hali zao ummatan wahidatan kwamba ahli sunna ni umma mmoja tajmauhum sunnatu kinachowakusanya ni ile sunna wa inna at diyaruhum hata kama majumba yao yatakuwa mbalimbali indaudat watabata aqtar aqtarhum hata kama miji yao itakuwa mbalimbali yahnu ba'dhum ala ba'd e, yaqrubu yanakurubiana baadhi yao kwa baadhi yao watu wa sunna hata kama watakuwa na miji mbalimbali wao watakurubiana baadhi yao kwa baadhi yao wahibu ba'dhum ba'dha na baadhi yao watawapenda baadhi yao illa yatalaqau hata kama hawakutana حتى قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى اذا بلغك عن رجل في المشرق صاحب السنه ikikufikia taarifa kwamba kuna mtu upande wa mashariki mashariki صاحب السنه kwamba kuna mtu wa sunna upande wa mashariki ya ardhi wa akhar fil maghrib na mwingine yupo magharibi fab'ath ilayhima bisalam wapelekee wote salamu wadu lahuma na waombe dua ma kala ahli sunnati wal jamaa ni uchache ulioje wa watu wa sunna na jamaa akhrajahu lalakai fi i'tiqadi ahli sunna wal jamaa wa ويقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى أيوب بن أبي تميم السختياني أيضا إني أخبر بموت بموت الرجل من أهل السنة أسمى والله mimi hupatana habari ya kifo cha mtu katika ahli sunna wakaanni afqudu ba'd a'dha'i napata na uchungu kana kwamba nimekosa sehemu au baadhi ya viungo vyangu eh na pia maneno yanapatikana katika i'tiqad ahli sunna wal jamaa الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى نكتفي اليوم بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم